Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Salutacions a tothom, benvinguts i benvingudes a Ones de Pau. Som a les zones lliures de Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a www.contrabanda.org. Avui és diumenge 19 de desembre i comencem l'últim programa en directe del 2010 la propera setmana, l'últim diumenge de desembre, emetrem la gravació d'una conferència del sociòleg nord-americà John Paul Lederach, que està especialitzat i treballa en la mediació i la resolució de conflictes. El vam poder escoltar la setmana passada aquí a Barcelona i el proper diumenge 26 de desembre compartirem un àudio especial que estem editant amb alguns dels seus missatges sobre la construcció de pau. I el següent diumenge, el primer diumenge de gener de 2011, segurament emetrem un altre programa gravat, però potser ja tornem en directe amb nova munició antimilitarista. Ja ho veurem. El que és segur és que avui parlarem d'un munt de temes que espero que et semblin interessants i que, tot seguit, presento amb un breu sumari. les notícies del complex militar industrial. El vaixell de projecció estratègica Juan Carlos I, acabat de construir a l'octubre de 2010 a Galícia, ja és el major buque de la Armada Española en la tota seva història. Espanya està negociant la venda de carros de combat Leopard a Aràbia Saudí. Seria la major exportació d'armament de la història d'Espanya. L'operació podria superar els 3.000 milions d'euros. I per completar aquesta aproximació, per terra, mar i aire, el complex militar industrial, també denunciarem els sistemes aeris no tripulats que, segons diuen els especialistes, representen un dels canvis més importants de l'aeronàutica civil i militar. Però no es tracta de ciència-ficció, perquè, sense anar més lluny, demà dilluns 20 de desembre, la Cambra de Comerç de Barcelona i ISDEFE, o sigui, l'empresa pública Ingenieria de Sistemes per a la Defensa d'Espanya, organitzen una jornada titulada, llegeixo de la premsa, «Noves oportunidades en el mercado de sistemes aèrios no tripulados. Intentarem tocar de peus a terra i seguir fent difusió i contrainformació des d'aquest humil programa radiofònic, malgrat la dimensió de l'enemic. Recordem que el complex militar industrial està format pel Congrés dels Diputats, l'exèrcit espanyol i la indústria militar i de seguretat. Precisament, dues de les lectures que farem aquest diumenge a Ones de Pau són, d'una banda, l'informe Neoconopticon, Neocon Opticon, que denuncia i analitza el complex industrial de seguretat i les polítiques de vigilància a Europa. L'altra lectura, si tenim temps, és un informe sobre els think tanks dels Estats Units, que són institucions d'investigació sense afany de lucre, però vinculats amb el Congrés i la indústria militar, que analitzen principalment temes de seguretat nacional, defensa i política exterior. Els think tanks determinen quins són els enemics i les amenaces del país i fan pressió a favor de la venda d'armes i també de la contractació d'aquestes armes per part dels governs i fins i tot a favor de la guerra. Aquí a Espanya també tenim think tanks, però avui aquesta aproximació és a les institucions, a aquests think tanks, que ara explicarem què són, dels Estats Units. Però ens estem ja centrant, ens estem endinsant al complex militar industrial del nostre territori. Si tenim temps, també escoltarem el vídeo d'un activista de la campanya Banco Santander, sin armes, que va intervenir a la Junta d'Accionistes del Banc Santander el dia 11 de juny de 2010, acusant l'entitat de finançar a empreses militars, entre les quals hi ha companyies que produeixen armes nuclears i bombes de dispersió. Música portem també el llibre Manual de Guerrilla de la Comunicació, del grup autònom Àfrica, o sigui, Lucer Blisset i Sonia Sonja Brunzels. Està publicat per Virus Editorial el 2006, tot i que la primera edició és del 2000. A veure si podem llegir alguna coseta d'aquest llibre, d'aquest manual. Doncs aquest és el sumari del programa d'aquest diumenge 19 de desembre. Posem un separador, agafem una mica d'aire i continuem. Setmanes de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Ara! I per il·lustrar la primera notícia tenim un vídeo de Navantia, l'empresa constructora del vaixell de projecció estratègica Juan Carlos I. Bé, ells en diuen LHD, ara ho escoltareu, i recordo que aquest vaixell, aquest buc de guerra, és el més gran de la flota militar espanyola. Abans d'escoltar el vídeo, per això, haig de dir que segurament serà la primera i última vegada que poso un vídeo o un àudio corporatiu de la indústria militar eh, al programa. Vull dir que en, és una mostra pel programa d'avui, però no crec que en, que en posi més perquè si no eh, <laughs> ens acabarien convertint en altaveus del que estem denunciant. Però per poder-ho denunciar doncs, va bé també que escoltem el que diuen ells i, i com comuniquen aquestes coses. Mm, pot estar bé mostrar un exemple de, de com les gasten a nivell de comunicació aquestes empreses i el Ministeri de Defensa espanyol i per tant, si us sembla bé, eh, ho escoltem i després faig eh, alguns comentaris. Navantia, empresa española líder en la construcción naval militar, presenta su LHD, ha nacido un nuevo buque, un portaaviones con capacidad de asalto anfibio que se ha convertido en un proyecto internacional de primera magnitud en el que colaboran dos países, España y Australia. El LHD ha sido diseñado y construido por Navantia en su astillero de Feneferrol en estrecha colaboración con la Armada Española, donde se cuenta con las más avanzadas tecnologías y un gran equipo humano altamente cualificado. Su diseño innovador ha generado un gran impacto a nivel internacional y ya hay tres unidades contratadas por la Armada Española y la Australiana. Navantia, especializada en buques de alta tecnología, ha aportado toda su experiencia en el LHD, un ambicioso proyecto que sitúa una vez más a Navantia en la vanguardia del sector. El LHD Juan Carlos I, con sus más de 230 metros de eslora y sus 27.500 toneladas de desplazamiento, es el mayor buque de la Armada Española en toda su historia. El LHD es un logro de ingeniería que ha creado una gran plataforma polivalente y capaz de adoptar la configuración necesaria para sus diferentes misiones. Incorpora los más avanzados sistemas de mando y control, combate y comunicaciones que garantizan su interoperabilidad con fuerzas aliadas. El buque posee un avanzado sistema de propulsión diésel eléctrico. Dos empujadores POD azimutales le otorgan una gran maniobrabilidad junto con sus dos propulsores transversales de proa. Cuenta con 11 cubiertas, de las cuales 4 pueden ser configuradas para adecuarse a cada una de las diferentes misiones que puede realizar el buque. El LHB posee un dique inundable y una cubierta de carga pesada de 2.600 metros cuadrados, así como una cubierta superior de carga ligera y hangar de 3.000 metros cuadrados, que lo convierten en un poderoso buque de asalto anfibio. El buque presenta un completo sistema de rampas de acceso y ascensores para el movimiento de personal, carga y vehículos. En la cubierta de habitabilidad destaca un moderno hospital de 500 metros cuadrados equipado con las últimas tecnologías y ascensor para el traslado de heridos. Cuenta con cómodas zonas de acomodación donde puede albergar a más de 1.400 personas entre dotación y fuerzas embarcadas, convirtiéndose en toda una ciudad flotante. El buque cumple todos los reglamentos y protocolos internacionales en cuanto a navegación, tanto militar como comercial, seguridad y medio ambiente. Es un potente gigante capaz de configurarse según la misión que se le asigne. Bé, ja veieu per on va aquest vídeo corporatiu de Navantia, que eh, acaba amb una sobreimpressió que diu con el agradecimiento a la Armada Espanyola por su colaboración en la realización de este vídeo. Bé, això segurament voldrà dir que el Ministeri de Defensa ha col·laborat també amb aquest vídeo corporatiu i, en definitiva, doncs, ja ho hem dit abans, és el complex militar-industrial format pel Congrés dels Diputats, els fabricants d'armament i l'exèrcit. Mm, quan diem fabricants d'armament, a la indústria militar també hem d'afegir la indústria de seguretat, d'intel·ligència, vigilància i seguretat. Després ho especificarem amb aquell informe que hem comentat del neocon òptico. Però anem a acabar d'escoltar aquest vídeo. Además del hangar y la cubierta de carga ligera, el buque dispone de una cubierta de vuelo de más de 200 metros con ski jump. Es apta para aviones V-Stall tipo Harrier o Joint Strike Fighter, así como helicópteros, pudiendo operar simultáneamente seis helicópteros medios tipo NH-90 o cuatro pesados tipo Chinook, tanto en operaciones diurnas como nocturnas. Dos ascensores situados en cubierta permiten desplazar las aeronaves hasta el garaje y el hangar. tiene capacidad para transportar a 1.435 personas, de las cuales 890 pueden ser fuerzas embarcadas, con una autonomía logística de 50 días y 9.000 millas de distancia. Las fuerzas embarcadas contarán con una gran cantidad de carros de combate, vehículos y aeronaves repartidos entre los dos garajes, el hangar y el dique. Por sus características, el LHD está destinado a cumplir un importante papel en misiones de ayuda humanitaria. Sus dimensiones permiten transportar contenedores con víveres y materiales, vehículos de apoyo y de asistencia médica. También está dotado con instalaciones propias para el suministro de agua, electricidad y asistencia sanitaria, además de poder realizar labores de evacuación de personal civil en módulos de alojamiento en contenedores de habilitación. Un buque que Navantia puede adaptar a las necesidades operativas de las diferentes marinas y con los equipos y sistemas que cada país requiera. El LHD de Navantia ya es una realidad y por su diseño y prestaciones se coloca como uno de los más modernos buques del siglo XXI y se convierte en un referente internacional en el que ya han confiado las armadas de España y Australia. Doncs aquest és el vídeo d'aquest book que tècnicament és el LHD però que també el podem conèixer com a book eh, o vaixell de projecció estratègica Juan Carlos I. Juan Carlos I fent referència suposo a, al rei d'Espanya i en definitiva doncs, aquesta és la mostra d'un un vídeo que doncs ens anuncia la construcció d'un vaixell que ja està flotant, segurament ara mateix atracat a la base aeronaval de Rota, a Càdiz. Està construït per Navantia, que és l'empresa espanyola líder en la construcció naval militar i és un encàrrec del Ministeri de Defensa per la seva flota de l'Armada Espanyola, com, com ha quedat ben clar. Eh, hi ha moltes coses, però tampoc no, no entraré en detalls Mm, bé, primer he dit dir que el vídeo està tret de la pàgina web de navantia.es com ja vam comentar la setmana passada, doncs totes aquestes webs són importants de seguir, però també amb, amb lupa per estar al tanto doncs, del, dels vincles que hi ha, de les subvencions que hi ha, de les inversions, dels projectes que s'estan fent amb l'ajuda d'aquí a quins terminis, perquè són projectes a llarg termini també, un vaixell no es construeix així com així, ni amb un any, ni amb dos, ni amb tres, i encara, i si parlem del buc mm, més gran de, de l'armada espanyola, com diu, de tota la història, doncs, no és qualsevol cosa, per tant, aquí està la notícia, ja veiem com un bon exemple d'aquest complex militar industrial. A nivell del vídeo, mm, ràpidament, evidentment, quan ens parla de que és ideal per a missions d'ajuda humanitària, doncs, rebutgem completament eh, no només la retòrica, sinó la fal·làcia, la mentida i, i una mica doncs, <laughs> la manipulació, perquè no cal ni cap avió, perdó, no cap ni cap vaixell ni portaavions per doncs, poder facilitar ajuda humanitària allà on fes falta. Ja, ja ho sabem, ja n'hem parlat altres vegades del que significa l'ajuda humanitària per l'exèrcit espanyol, que és doncs, eh, la seva falsa cara bonica i sabem el que hi ha darrere. Per exemple, aquest buc de projecció, que això vol dir és un buc ofensiu per fer la guerra, i això Austràlia, per exemple, que l'ha encarregat també a Navantia, ho sap molt bé. Deixem-ho aquí. Eh, la següent notícia era també referida a, eh, al tema armamentístic i és això que no ho sabem del cert perquè aquestes negociacions mm, doncs, van d'amagat, eh, però sí que s'ha publicat alguna cosa a la premsa i a través de la revista digital Mientras Tanto, també a través del País i de la web del de, centre de l'AS, el centre Josep Manel de l'AS, tenim aquesta informació, que més o menys ja ens construeix la notícia, i, i també l'analitzen els companys del centre de l'AS i explicant doncs, molt bé això que ja he dit abans en el titular, en el sumari, d'aquesta operació que podria incloure entre 200 i 270 tancs, eh, aquests tancs de combat Leopard, eh, que superarien els 3.000 milions d'euros. Això seria el resultat d'aquesta exportació d'armament espanyola a Aràbia Saudí. Bueno, més enllà de discutir si mm, sí, es pot vendre armament a països més o menys democràtics, que és una de les coses que analitza l'article, eh, jo destacaria un òrgan administratiu que s'anomena Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa i de Doble Uso. És la JIMDDU. eh, aquest òrgan administratiu mm, és el que d'alguna manera té el protagonisme a l'hora de fer públic o no els contractes d'armament que l'estat espanyol té amb altres països o amb els propis fabricants d'armes espanyols. I és qui ha de fer l'autorització administrativa. És a dir, sense aquesta Junta Interministerial Reguladora no es pot fer... Eh, no es pot donar l'hoquei okay, a aquesta aprovació i després doncs, el Ministeri d'Indústria o el Ministeri de Defensa no podrien eh, participar amb la seva finançació d'aquests projectes. El problema aquí és estan que aquesta junta interministerial doncs, mm, és bastant secreta i inclús els diputats tenen prohibit fer pública segons quina informació. Al mateix temps, la llei sí que diu que ha d'haver-hi transparència, però ja ho hem explicat altres vegades, no es produeix aquesta transparència i, per tant, hi ha negociacions secretes que transcendeixen els mitjans, però com aquesta, que no és eh, no és poca cosa. De fet, seria l'exportació més gran d'armament de la història d'Espanya. Mm, bueno, hem començat amb aquestes dues notícies, el vaixell de guerra més gran espanyol i la possible venda d'armes més gran també de la història. Bé, bueno, hauríem de dir que el, per apuntar alguna dada així més informativa que aquests carros de combat Leopard els fabrica Santa Bàrbara, que també en parlarem algun dia, ja anem apuntant doncs, a poc a poc el nom de les empreses. Són multinacionals, en aquest cas, eh, moltes vinculades als Estats Units, d'àmbit en, eh, en les seves filials eh, a tot el territori espanyol i intentarem fer difusió de les que tenen seu a Barcelona o a Catalunya. Però també, evidentment, doncs, les grans estan a, eh, arreu del territori espanyol i ja les anirem citant i apuntant doncs, amb més detall. Dit això, hauríem d'anar avançant amb el programa i entrar amb la lectura que penso que és interessant d'avui, que és aquest informe Neocon Opticon, que ens parla de el complex industrial de seguretat, més que militar de seguretat, de la Unió Europea. I això ja ho hem anat, a, ho hem anat avançant en els últims programes i, i ara ho veurem més clarament com quan parlem de la indústria militar, ara hem d'afegir ja el de la seguretat. I també quan parlem de política exterior hem d'afegir les noves tecnologies que els governs apliquen a la seguretat amb els seus costats ben foscos, com ara descobrirem. disculpeu, aquí hi ha hagut un lapsus. Abans d'anar a l'informe del Neoconopticon, eh, ens quedava l'altre element també de la indústria militar, del complex industrial militar. Com he dit, anàvem per terra, mar i aire, i ens quedava l'aire, i seria aquesta jornada que s'organitza demà a la ciutat de Barcelona, que organitza la Cambra de Comerç de Barcelona i ISDEFE ja us he comentat abans que ISDC és aquesta empresa pública de titularitat pública que és Ingenieria de Sistemes per a la Defensa d'Espanya, Societat Anònima, ISDF. I segons ens publica un portal d'informació de seguretat i defensa, que és infodefensa.com, doncs això mateix, a Barcelona tindrem aquesta jornada que tracta dels sistemes aèris no tripulats, el que s'anomena UAS, per les seves sigles, UAS. I el títol d'aquest article que ens, ens anuncia aquestes jornades és molt significatiu perquè ens parla de noves oportunitats en el mercat dels sistemes aèrios no tripulados. I, per tant, veiem com també eh, la indústria aeronàutica té el seu pes i també és un negoci per totes les empreses vinculades també al sector públic perquè, com sabem, sense l'ajuda del sector públic no serien ni viables ni possibles totes aquestes inversions multimilionàries. Eh, només apuntant que això, aquestes jornades de sistemes aèris no tripulats, es farà a la llotja de mar demà dia 20 de desembre d'aquest any del 2010. I, per exemple, l'acte compta amb la presència del secretari d'Estat de Defensa, Constantino Méndez, eh, també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, també participaran en aquest anàlisi Daniel Acuña, que és director de Defensa i Seguretat d'AISDEFE, que són els coorganitzadors també, el coronel jefe Juan Montenegro, cap de l'Estat Major de la UME, Francisco Muñoz Sanz, director de programes aeronàutics d'INTA, i pues, més persones també vinculades al Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial o a TEDAE, per exemple, que és l'Associació Espanyola de Tecnologia de Defensa Aeronàutica i Espai de, de l'Espacio. Bé, hem fet ja aquesta trilogia de Terra, Mar i Aire amb el buc de projecció LHD Juan Carlos I també amb aquests tancs, amb aquests eh, carros de combat Leopard, que es vendran molt possiblement a Aràbia Saudit i després aquestes jornades d'aquests sistemes aeris no tripulats. Tenia un vídeo per aquí d'un programa bastant sensacionalista, però que també pertany doncs, a tots aquests lobbies i totes aquestes pressions que fan des de diferents mitjans com, com no, només a, no només als mediàtics, sinó també als think tanks, dels quals en parlarem després. Abans, però, i ara sí, eh, aquesta lectura, doncs, saltada, seleccionada, perquè és un informe molt complet i ben llarg, de Neocon Opticon. onesdepau.contrabanda.org Neoconopticon, informe Unió Europea, complejo industrial de seguretat, està publicat al juny del 2009 i està escrit per un autor que ha tingut el suport de Transnational Institute i State Watch, que és una organització per les llibertats civils basada a Londres i del Transnational Institute en direm alguna cosa al final de la, de la lectura. Mm, Comencem, com us deia, de manera fragmentada amb aquestes lectures i a poc a poc anirem entenent què és això del neocon opticon. A pesar de las intenciones a menudo benignas de la investigación europea colaborativa mediante sistemas de vigilancia terrestres, aéreos, marítimos, espaciales y cibernéticos integrados, la seguridad y la política de investigación y desarrollo de la Unión Europea están uniéndose en torno a un programa de tecnología punta para dar lugar a un nuevo tipo de seguridad. Este programa deja entrever un futuro mundo dividido en zonas rojas y zonas verdes países cuyas fronteras estarán controladas por la fuerza militar, mientras que el control interno será responsabilidad de una extensa red de controles físicos y virtuales, espacios públicos, microestados y megaeventos, en los que el control policial será responsabilidad de sofisticados sistemas tecnológicos de vigilancia y fuerzas de reacción rápida. Métodos para mantener la paz y misiones de control de crisis, que no harán diferencia entre los suburbios de Basra o la Banlieu. Integración progresiva de las funciones de defensa y seguridad nacional tanto dentro de un mismo país como en el extranjero. Ara ha fet referència als suburbis de la ciutat de París, si no m'equivoco, el en Lieu. No se trata de un caso de avanzar sin conocimiento o despertarse en una sociedad de la vigilancia, como ya alertó la Autoridad Británica de Protección de Datos. Se trata más de apartar la mirada mientras da comienzo un nuevo tipo de carrera armamentística en la que todas las armas apuntan hacia adentro. Bienvenidos al Neocon Óptico. En pocos años, la industria de la seguridad nacional, que apenas existía antes del 11 de septiembre, ha visto cómo se ha disparado su crecimiento hasta llegar a superar significativamente el tamaño de la industria de la música o de Hollywood. Con todo, lo que resulta más sorprendente es lo poco que se analiza y se debate el boom de la seguridad como economía, como una convergencia sin precedentes de poderes policiales y capitalismo, sin comprobar una mezcla de centro comercial y prisión secreta. Cuando la información sobre quién y quién no representa un riesgo para la seguridad, es un producto que se puede vender con la misma facilidad que la información sobre quién compra libros de Harry Potter en Amazon o quién ha ido de crucero por el Caribe y puede estar pensando en hacer uno por Alaska. Los valores de una cultura cambian no solo resulta un incentivo para el espionaje, la tortura y la generación de información falsa, sino que también crea un poderoso impulso de perpetuar el sentido de peligro que la industria ha creado en primer lugar. Naomi Klein, El panóptico es un modelo de prisión diseñado en 1785 por el filósofo inglés Jeremy Bentham, también conocido como casa de inspección. Su diseño permitía a los vigilantes observar a todos los prisioneros, como indica la procedencia griega del término pan opticon, sin que estos supieran si estaban siendo vigilados en un momento dado. Como diseño penitenciario, el panóptico Tuvo una vida corta, pero unos siglos más tarde, el filósofo francés Michel Foucault adoptó el término como una metáfora de las técnicas de vigilancia y control social en la sociedad moderna. Su principal argumento era que el panopticismo, el principio de la vigilancia omnipresente, había creado un nuevo tipo de sociedad transportada de la institución penal al conjunto de la sociedad desde centros de prevención de la delincuencia a hospitales, escuelas, lugares de trabajo o la vida doméstica. El hecho de ser observado, lo que Focal llama el poder disciplinario de la mirada, demostró ser tan importante como el poder coercitivo del Estado en el control de los comportamientos individuales. modelo de control y vigilancia de Foucault fue bien recibido por muchos intelectuales como un modelo muy preciso y necesario del Estado contemporáneo y de la tendencia innata en todos los poderes modernos. La llegada de lo que ahora se denomina en todo el mundo sociedad de la vigilancia confirmó la hipótesis de Foucault y a medida que aparecían sistemas internacionales para la vigilancia en masa, muchos intelectuales, intelectuales Llegaron incluso a proclamar la llegada de un panóptico global o superpanóptico. Sin embargo, el concepto de vigilancia se ha salido de la antigua consideración de nación-estado y se ha convertido en una constante de la vida diaria, en el trabajo, en casa, lo que ha llevado a muchos a la conclusión de que el panóptico ha dejado de ser un marco teórico útil para la comprensión de las prácticas de vigilancia contemporáneas, los sistemas de vigilancia y las empresas, las compañías comerciales, los consumidores y las redes sociales utilizan con tanta normalidad como las instituciones coactivas del Estado, se están convirtiendo rápidamente en la práctica de organización dominante en el mundo entero. Este proceso, que ha sido apuntalado por la revolución en las tecnologías de la información, también se ha denominado el fin del olvido, una nueva era en la que la información se puede almacenar, recuperar y reproducir cuando se quiera. La cuestión que plantea esta nueva era no se limita a preguntarse quién lleva a cabo la vigilancia, sino quién se encarga de recordar. la idea básica del neocon óptico consiste en enfatizar tanto el papel central que desempeña el sector privado en la creación, entre comillas, de políticas de seguridad basadas en la vigilancia, como en el llamamiento inherentemente neoconservador a la defensa del territorio nacional, entre comillas, en contra de las amenazas al estilo de vida occidental, entre comillas, promovido por la Unión Europea y otros poderosos elementos. La ideología neoconservadora se centra en el derecho ilimitado a obtener beneficios, que se encuentra en el epicentro de la voluntad de la Unión Europea de crear una industria de seguridad nacional. Las políticas de seguridad de la Unión Europea se basan en la filosofía neoconservadora de la política y el intervencionismo global en estados fracasados tanto para prevenir amenazas a su seguridad como para seguir extendiendo el mercado libre y la democracia occidental por el mundo. En palabras de un excomisario de la Unión Europea, la seguridad ya no es un monopolio que pertenece a las administraciones públicas, sino un bien común para el que los cuerpos públicos y privados deben compartir responsabilidad e implementación. El modelo de economía de la vigilancia que se identifica en este informe no es ni el del Reino Unido, que ha sido decisivo en muchas políticas de vigilancia en Europa, ni el de Estados Unidos, la tierra espiritual de la seguridad nacional, sino el de Israel, en el que el complejo militar industrial ha ayudado a crear una de las principales industrias de la seguridad a nivel mundial. A pesar de su existencia hipermilitarista y de sus gastos desmesurados en acuerdos ilegales, carreteras ilegales, el muro ilegal y, por supuesto, la ocupación ilegal, Israel, al mantener los símbolos de la democracia liberal moderna, ha conseguido posicionarse como el Estado de la seguridad nacional por excelencia, En este informe se utiliza el concepto de dominio de espectro total para explorar y conceptualizar el inevitable resultado de los enfoques autoritarios de la Unión Europea a la seguridad, al riesgo y al orden público. Este término se empezó a utilizar durante el reciente cambio de siglo en el Departamento de Defensa de Estados Unidos como eufemismo para el control sobre todos los elementos del campo de batalla mediante activos terrestres, aéreos, marítimos, espaciales y relacionados con la tecnología de la información. La doctrina busca aprovechar la plena capacidad de la llamada revolución en asuntos militares engendrada por la revolución que ha experimentado la tecnología de la información. En el contexto de la seguridad doméstica, el dominio de espectro total implica tanto un modelo intensivo de vigilancia internacional como un modelo policial basado principalmente en la fuerza militar. Steve Wright, un experto en tecnología de seguridad y tecnología militar, explica que los sucesos del 11 de septiembre y la denominada revolución en asuntos militares solo han acelerado la ya existente tendencia a construir sistemas militares cibernéticos en los que las armas no son más que el músculo de un enorme sistema que se basa en un uso inteligente de la información mediante la comunicación, el mando y el control. Wright también prevé un despliegue de estos sistemas en ámbitos de seguridad doméstica, a medida que las doctrinas militares, que no dejan ningún lugar sin vigilancia, empiezan a tomar futuros espacios habitables y los gobiernos se alejan de la vigilancia de masas para centrarse en sistemas más preventivos de selección de objetivos. Estos conceptos se verán con mayor detalle en la sección 10 de aquel informe de Neocon Opticon sobre el complex industrial de seguridad de la Unión Europea. el análisis final, el dominio de espectro total proporciona un nuevo modelo policial basado no en el consentimiento, como sugiere el modelo democrático liberal, sino en continuos procesos de sumisión pública a las autoridades. Quizás es más importante que, como proyecto, este modelo implica el fin de la resistencia a este proceso. Total dominio igual a total sumisión. Por lo tanto, si se trata de que prevalezca la libertad, no se puede permitir que este proyecto tenga éxito. Doncs aquesta mm, era doncs, la lectura seleccionada, ja us dic, és un informe molt complet, ben llarg, està en PDF i el, el enllaçaré al blog del programa a onesdepau.contrabanda.org i podreu llegir-lo si, si us interessa i veure'l doncs, tot complet. L'autor és Ben Hayes, que, com dèiem, ha treballat per la organització State Watch de Londres i també s'ha publicat amb la col·laboració del Transnational Institute, que està fundat al 1974 i que és una xarxa internacional d'activistes i experts que es dediquen a realitzar anàlisis crítics dels problemes mundials d'avui en dia i del futur i que busquen proporcionar recolzament intel·lectual als moviments que tinguin la intenció de renovar el món, de forma democràtica, igualitària i sostenible. Estic llegint del mateix informe. I del Neocon Opticon anem als think tanks i al complex militar industrial. onesdepau.contrabanda.org Okay. Is there anybody out there? think tanks. Se empezó a hablar de los think tanks a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el lenguaje militar, para referirse a habitaciones secretas en las que los altos cargos formulaban estrategias de guerra. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde el inicio de la Guerra Fría, el número de estas instituciones ha crecido de manera exponencial, hasta llegar a ser unos 1.500 en Estados Unidos actualmente. aunque haya evolucionado con respecto al significado que tenía el término durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los think tanks siguen ocupándose principalmente de temas de seguridad nacional, defensa y política exterior. Es difícil dar una definición precisa y que abarque de manera completa a la totalidad de estas instituciones, ya que varían sus temas de trabajo principales. el número de expertos con el que cuentan y el grado de transparencia con la que rinden cuentas de sus fuentes de financiación. Es difícil dar una definición precisa y que abarque de manera completa a la total de estas instituciones, ya que varían sus temas de trabajo, sin embargo, todos ellos tienen en común algunos elementos. Se trata normalmente de organizaciones privadas sin fines lucrativos que se ocupan de investigar tanto autónomamente como por encargo contrato, desde el sector público como privado, con el objetivo de formular estrategias y políticas concretas para encarar determinadas situaciones. También tienen en común la procedencia de sus investigaciones o dirigentes Suelen ser personas que, por un lado, anteriormente han cubierto altos cargos en el gobierno, en la administración, en las agencias de defensa o información de Estados Unidos. Por otro lado, se trata de altos cargos de las mayores empresas, normalmente transnacionales, del sector de la asesoría para la inversión, del sector energético y de productos de consumo, pero también de las armas. Las financiaciones suelen proceder de donaciones de particulares y o de estas grandes empresas. Además, en las memorias de empresa suelen constar importantes donaciones por parte de anónimos, entre comillas. También proceden del gobierno de Estados Unidos, de universidades, de otros think tanks, de embajadas, de varios estados, etc. Muchos de estos think tanks producen panfletos, libros, revistas periódicas y boletines informativos de la venta de estos productos también sacan financiación. Y dado que la mayoría de los dirigentes de los think tanks proceden del mundo empresarial, así como muchos de sus fondos, el marketing de sus productos es una parte esencial de su trabajo. Las dos principales audiencias a las que se dirigen son los medios de comunicación y los miembros del Congreso. en tanto que instituciones de investigación parecen ser identificados como fuentes de información objetiva y fiable por los medios de comunicación. Por ello, estos últimos invitan, citan y escuchan muy a menudo a expertos, expertas procedentes de esos think tanks para ofrecer al público análisis profundizados y objetivos, entre comillas. Además, los expertos de estas instituciones comparecen ante el Congreso y ante los comités de trabajo en los que está dividido el Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto, por un lado, son escuchados por los miembros de la Administración norteamericana y no les resulta difícil acceder a los, encuentros y a los círculos más influyentes de la política, dado que de sus mismos dirigentes suelen proceder de aquel mundo. Por otro lado, tienen acceso casi a diario a los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos y, por lo tanto, a la opinión pública, a la posibilidad de influir en el clima de opinión. Tampoco les resulta difícil abrirse las puertas en este sector, no solo por su estatus de instituciones de investigación, sino porque también cuentan con dirigentes procedentes del mundo de los medios de comunicación. Según la clasificación de Weber, existen esencialmente tres tipos de think tanks las universidades sin estudiantes, las organizaciones de investigación por contrato y los advocacy tanks. Las universidades sin estudiantes es un tipo de think tank que dispone de un gran número de personal académico e investigador y que se caracteriza por la gran cantidad de publicaciones que produce. Suele ser financiado prevalentemente por fondos privados, tanto de personas particulares como de otros entes, empresas, industrias, etc. El objetivo es normalmente conseguir influir en el clima de opinión de las élites de la política norteamericana. Las organizaciones de investigación por contrato. Este tipo de think tank escribe, sobre todo, informes por encargo de agencias gubernamentales específicas. Estos estudios no suelen ser accesibles a la opinión pública, a no ser que la agencia gubernamental en cuestión decida permitirlo. Por eso, su agenda es claramente dictada por los intereses de las agencias que encargan los informes. Los advocacy tanks, por su explícito sesgo político e ideológico, el trabajo de este tercer tipo de think tank se parece al de los grupos de presión o los lobbies también. Això Tiene una voluntad clara y agresiva de influir en el debate político y suele adaptar sus productos a esta exigencia, I eh, aquest informe dels think tanks que ens parla de la doctrina econòmica del neoliberalisme amb aquestes institucions, aquestes empreses privades però vinculades al sector públic, vinculades també als governs, als congressistes, doncs eh, ens serveix una mica per situar també un altre element d'aquest complex militar industrial en aquest cas és dels Estats Units, però també ens servirà per quan ens aproximem cada vegada doncs, més a el complex militar, industrial i de seguretat espanyol. Aquest informe, que està elaborat per Valentina Saini, també ens posa com a exemple tres think tanks. Un és la Heritage Foundation, després el Center for Strategic and International Studies i la Brookings Institution i ja hem dit que aquest estudi calcula que hi ha uns 1.500 think tanks, més o menys, i, com deia, intentarem també en, en els propers programes, que ja serà de cara al 2011, també descobrir quins són aquests think tanks, aquests lobbies espanyols vinculats al complex militar industrial. Per cert que tenim també un programa que es va emetre ja fa bastants mesos, que va emetre Ones de Pau fa bastants mesos, que va ser un remix, una reedició del documental Why We Fight, Por qué luchamos, que es centra en l'atac, la invasió dels Estats Units a Iraq i que també explica molt clarament com va ser possible aquesta invasió gràcies als think tanks que van fer pressió al mateix govern i també doncs, la relació entre els governants i aquests think tanks d'una manera tan clara com que uh, <laughs> com el que es coneix com el fenomen de les portes giratòries que ara estic a la indústria militar, per exemple i ara estic a l'exèrcit o ara estic al govern i ara estic al sector privat Continuem a Hores de Pau, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, també per internet a www.contrabanda.org i anem a fer un altre salt per acabar de entendre una mica més què vol dir això del complex militar industrial i, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, hem de parlar del sector financer i que més enllà d'aquestes donacions anònimes que, que es poden fer eh, als, als think tanks doncs també participen directament amb crèdits al, a la indústria militar al mateix eh, estat perquè es puguin fabricar aquests armaments colossals o de sistemes de seguretat com comentava abans amb el neo, neocon, opticon i el que significa tot aquest tipus de vigilància i tenim, com us he dit abans al sumari, al començar el programa, un vídeo que és del juny d'aquest de, estiu, del 2010, que potser ja l'heu escoltat o, o coneixeu doncs, de què va aquesta campanya de Santander, Banco Santander sin armes i que el que vol o el que pretén és denunciar aquest banc pels seus vincles amb la indústria armamentística. Uh, això que escoltarem ara és la Junta d'Accionistes del Banc Santander i un activista antimilitarista pren la paraula i ens diu, i els hi diu, a, a la presidència d'aquest banc i a tota la resta d'accionistes, això que escoltarem ara. Buenos días. Señor presidente, señores y señoras accionistas y miembros del Consejo de Administración, mi nombre es Jordi Calvo, soy miembro del Centro de Estudios por la Paz, Josep Manuel de Las, de Justicia y Paz de Barcelona. Me dirijo a ustedes <clears throat> como accionista representante de 242.259 acciones con la intención de mostrarles las relaciones que el Banco Santander mantiene con la industria armamentística y respecto a los derechos humanos. El Banco Santander financia o ha financiado el sector armamentístico principalmente de tres maneras. Una, a través de la participación accionarial en empresas que fabrican armas. Dos, mediante la concesión de créditos a empresas fabricantes de armas. Y tres, mediante la financiación de exportaciones de armas. Quisiera destacar que es de especial relevancia la actual relación de su entidad con la fabricación de armas nucleares y de bombas de racimo. El Banco Santander participa en la actualidad con el 22,6% en la empresa de armas Maxam Court Holding, a través de su sociedad de capital riesgo Vista Desarrollo. Este holding cuenta entre sus empresas con explosivos alaveses, empresa que se dedica íntegramente a la producción de bombas y explosivos y que hasta que fue prohibido por ley fabricaba minas antipersona y bombas de racimo. El Banco Santander posee o gestiona acciones de la empresa de armas estadounidense Textron por un valor de 510.000 dólares. Una empresa que vende misiles con municiones de racimo. Las bombas de racimo son un tipo de arma que al ser lanzadas dispersan su carga sobre amplias zonas y que cuando no explotan se convierten en una variante de las minas antipersona siendo un arma que desgraciadamente cuenta con miles de víctimas civiles. Las bombas de racimo han sido recientemente prohibidas en España, en virtud del tratado internacional del que es signatario. Sin embargo, Estados Unidos, de donde es la empresa Textron, no ha firmado este tratado, por lo que sigue produciendo bombas de racimo, que recordemos financia su entidad. Además, probablemente Explosivos Alaveses pueda estar produciendo bombas de racimo en alguna de sus filiales de países no signatarios del mencionado tratado. El Banco Santander también mantiene relaciones comerciales y posee acciones de EADS Casa por valor de 2.540.000 dólares. Esta compañía fabrica misiles que llevan cargas nucleares, que si desgraciadamente llegan a ser utilizados, tampoco distinguirían entre combatientes y población civil. En definitiva, el Banco Santander contribuye directa e indirectamente a la producción de armamento nuclear y de bombas de racimo. Muy probablemente no me equivoco, señor presidente, si le aseguro que la mayoría de la sociedad española y, por tanto, de sus accionistas y clientes está en contra de cualquier relación con la industria armamentística por la contribución que esto supone a la promoción de la violencia armada. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la financiación de la producción de misiles nucleares y de bombas de racimo por parte del Banco Santander, aquí denunciada, es plenamente rechazada por sus presentes y futuros accionistas y clientes. Le pedimos, señor presidente, que elimine toda relación del Banco Santander con la industria armamentística, especialmente con las productoras de bombas nucleares y de racimo. Con esta decisión se vería beneficiada no solo la humanidad, sino muy probablemente también su entidad, que de desvincularse del sector armamentístico no solo no dejaría de percibir unos probablemente ínfimos ingresos, sino que el Banco Santander se vería beneficiado en términos de imagen corporativa de las prácticas que una actitud responsable con la construcción de una cultura de paz le reportaría. Le pedimos, señor presidente, que nos clarifique la política del Banco Santander en relación con la financiación de la industria armamentística. Por otro lado, y ya acabo, <clears throat> en relación a proyectos de alto riesgo para comunidades y medio ambiente, tenemos información de la participación del Banco Santander en otro polémico proyecto hidroeléctrico con riesgos similares. Bé, aquesta era la, aquesta participació d'aquest activista antimilitarista que potser bueno, hauríeu, de, hauríeu de tenir molta memòria per recordar-vos que va participar aquí al programa a Ones de Pau doncs, la, la primera temporada en què van fer uns programes dedicats a l'OTAN. Bé, al final de la seva intervenció Eh, bueno, abans dir que tenim per aquí la resposta del senyor Botín, però suposo que no, no la voldreu escoltar, no? No sé. Mm, a veure, ara no sé si posar-la o no. Mm, bueno, jo crec que no val la pena. Són 30... Bueno, com que són 37 segons, anem a posar-la, va. Que ha hablado del tema de empresas de armamento. Quiero decirle que los temas que hablamos son... Se trata de empresas de alta tecnología que hemos realizado todo tipo de verificaciones cuando nos han llegado estas operaciones, que le puedo decir que cumplen la normativa y, normativa y convenios internacionales en cuanto a fabricación, en cuanto a venta, en cuanto a exportación y en cuanto a la Convención de Dublín y que cumplen los criterios del Banco de Santander en cuanto a aceptación de clientes. Bé, que no podria dir una altra cosa, <laughs> tot està legal, cap problema, no? Bé, això ho podeu consultar també a www.bancosantandersinarmes.org bancosantandersinarmes.org tot, tot junt. Eh, I Bueno, us comentava que eh, aquí parlaven eh, en aquesta junta d'accionistes, es feia aquesta denúncia i jo el que em centraria ara és amb, a, eh, amb les empreses que cita en aquesta pues, doncs, declaració, que són, sobretot, Amper, Expal, o sigui, Maxim Corporation, i RIMSA, Radiació i Microondes. En el cas d'Amper seria aviònica, telefonia i defensa electrònica, en el, cal, en el cas d'Expal són bombes, carcasses, detonadors i espoletes, mm, en català no sé què és, i Rimsa participar en la construcció de les fregates F-100. Aquesta seria la vinculació que tindria el Banc Santander, com a mínim, doncs, amb aquestes empreses armamentístiques, i, en definitiva, doncs, estem parlant també de violència econòmica, eh, en aquest cas aplicada directament a la financiació del sector armamentístic, però també ja hem dit moltes vegades que la, en aquesta violència estructural hi ha la violència econòmica també en les seves relacions de domini, de submissió, de dependència, de coacció, que també ens plantejava la lectura que havia seleccionat del manual de guerrilla de la comunicació, de Luther Blissett i Sonja Brunzels, que seria el grup autònom Àfrica, que pot ser molt discutible per molta gent, però també hi ha molta gent que creu que pot ser doncs, eh, ben aplicada una, una bona arma i una bona estratègia, aquesta de la guerrilla de la comunicació, i, per exemple, hauré de llegir una mica menys del que tenia seleccionat perquè se'ns acaba el temps, ja sabeu que aquest programa s'emet d'11 a 12 i mitja de la nit i ens queden, doncs, res, 5-10 minutets. Bé, mm, per la definició de, de guerrilla de la comunicació, doncs, amb una pregunta que es fan ells al principi, doncs, ja quedaria bastant clar. Diuen, elles es pregunten, ¿acaso la mejor subversión no és la de alterar los códigos en vez de destruirlos? I, per acabar, Por ejemplo, la concepción de la guerrilla de la comunicación forma parte de un proceso donde se critican las relaciones sociales de dominio, como por ejemplo el nuevo y el viejo nacionalismo, el sexismo barra patriarcado, el racismo y las formas de producción capitalista vinculadas con estos se analiza la normalización de tales relaciones de dominio a nivel de los discursos sociales y de las formas de gramática cultural y se formulan propuestas de cómo cuestionarlas. La guerrilla de la comunicación quiere socavar la normalidad y la pretendida naturalidad del orden imperante. Su posible subversividad consiste, por de pronto, en el intento de cuestionar la legitimidad del poder, abriendo de esta manera otra vez el espacio para utopías. Su proyecto es la crítica de la no cuestionabilidad de lo existente. Dicha subversividad pretende transformar los discursos cerrados en situaciones abiertas, cuestionando la normalidad mediante un inesperado factor de confusión. Cada acción mirada por sí misma, constituye solo una forma momentánea y aislada de transgresión, pero a medida en que los grupos políticos van abriendo espacios en vez de cerrarlos o fijarlos, se crean posibilidades para visiones y pequeñas anticipaciones de una alternativa a la sociedad actual. En esos momentos, de repente, es posible que los sujetos actúen de otra manera que de costumbre que desarrollen prácticas cuya experimentación les haga cambiar no solo lo que dicen, sino también lo que hacen. El concepto de guerrilla de la comunicación no sustituye en ningún caso la discusión sobre contenidos y formas de organización, ni acciones antifascistas, ni programas teóricos, ni nuestros propios medios de comunicación. Tampoco está en contradicción con una política de contrainformación. Aquest mm, fragment, aquests fragments que he llegit formen part del manual de guerrilla de la comunicació, que ha publicat Virus Editorial, ja n'ha fet tres edicions, aquesta és del 2006, i el llibre, originalment, aquest manual es va publicar l'any 2000 per el grup autònomo Àfrica, que també podem entendre que són Luther Blissett i són ja Brunzels. Queden 5 minuts de gravació i a punt d'arribar a les 12 i mitja, Tres minutets, molt ràpidament, uf, difícil de resumir en dos minuts, un tema complexa, eh, perquè les crítiques són interessants. A eh, l'interior de la portada diu, per exemple, la primera... Mmm, Este es un ejemplo claro de lo que pueden dar de sí cuatro ocupas que se meten a escribir sobre estética. La izquierda <laughs> radical española ha encontrado en la política simbólica de la guerrilla de la comunicación un nuevo espacio de huida para su romanticismo revolucionario. O lo que nos faltaba, los listillos de turno que pretenden cambiar el mundo con cuatro chistes intelectuales y una ilusa estetización de la política. Un libro que no aporta más que confusión al ya tradicional debate sobre organización y formas de actuación dentro de la izquierda antiautoritària. Bé, mm, el tornarem a llegir perquè a mi em va agradar molt, crec que és molt bo aquest llibre, que pot donar moltes idees i pot ajudar a aquesta resistència i a aquesta subversió i anar a vincular-ho, ara sí que ja és <laughs> quasi un suïcidi el que faré un minut, però també fa una crítica, per exemple, Ah, aquesta ja és més bèstia perquè diu «Noves armes contra los demòcrates». Aquesta és una crítica que feia La Razón, aquest diari que tant ens agrada. Eh? La Razón deia això. I deia «El desmantelamiento de Ekin, la trama civil de apoyo a ETA, ha permitido conocer los planes de los terroristas de convertir un denominado Manual de Guerrilla de la Comunicación en lectura obligatoria de les escoles públiques basques. Bueno, això <laughs> ho hauríem de llegir una altra vegada perquè no, no té per... Mm, bueno, és, per, és realment per estudiar-ho frase a frase, això és la raó. I mm, volia lligar això d'ETA de, perquè el 2011 esperem que, sí, com es, es preveu, eh, ETA eh, fa públic un comunicat d'alto el fuego unilateral, permanent i verificable, doncs eh, serà una bona senyal per nosaltres o per molta gent penso, especialment a Euskadi, i per tant esperarem a veure si abans del 28 de gener del 2011 es produeix aquest comunicat. I llavors faríem aquest programa especial que ja fa temps que doncs, eh, estem anunciant o que tenim doncs, previst i aquesta seria la senyal doncs, que és la, la manera de que es pugui avançar amb aquest procés amb totes les dificultats evidentment que hi ha per totes les parts implicades. Acabem aquí. Mm, tornem al proper diumenge amb aquesta gravació, com deia, com he dit al principi del programa, d'en John Paul Lederach. I serà una gravació, per tant no estarem en directe i segurament el dia 2 de gener del 2011 tampoc estarem en directe i posarem un programa gravat, però potser sí que ja, eh, si tenim les piles ben carregades, tornem amb nova munició antimilitarista aquí a les zones lliures de Contrabanda FM. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions, que acabi bé l'any i que comenci encara millor aquest 2011. Salutacions a tothom. org Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, ORG. Aquest és el blog d'Ones de Pau, amb tots els àudios dels programes emesos fins ara. Música onesdepau.contrabanda.org Ones de Pau, a Contrabanda FM.